Emilie Sumsteg estis germana chorestro, cantisto, pianisto cae componistino. Si estis filino de uno latiamai plei successai componistoi, Johann Rudolf Sumsteg. Emilie nascigis en Stuttgarto. Tie sia patrino devis malfermi music por finance subteni la familion pos la frua morto de sia elzo. De infanaggio manifestigis la exterordinara music talento de Emilie, quiu frue riceves leccionoin pri piano continua basso cae cantado. Ciel instruisto pri piano, oni mencias Schick, cae pri music teorio Wilhelm Sutor. Si montris facilezzon en la tuia musica vid legado, cae en la pian interpretado de orquestra i partituroi, cio altiris la atenton de musicistoi. Emilie, ne nur bonege ludis pianon, si si povis ancau canti same bele, char si estis dotita per bonega contralta vocio. Tiel, si valdau comensis canti cae ludi pianon en la concertoi de la Museo de Stuttgart. Si partoprenis en rondo de talentai musicistoi cae conatai poetoi, cio sen dube influis sian intereson pri lidoi tiu canto formo esti la baso de xia componado, per quiu xi igis plei conata ec exter sia patruio. Xia vercado includas proximume sez de canzonoin, crom religia corusa musico, uverturo, pianai coibonajoi, cae tripolonesoi. Sciei vercoi por piano la trois polonese, publicigitai en 1821, estis favori recensitai en la generala musica gazeto. Sumstig volis compensi la superregadon de virai corusoi per virina equivalento, si fondis la unuan virinan coruson en Gutenberg. Sia engagigio la coruson musica vivo cae sia organiza capablo alportis al Emelie multa in publica in laudoin. Interalie, la regio Wilhelm la unua de Gutenberg pagis al sii plenan ciu jaran salairon. La directado de corusoi cae orchestroi estis opportuno por verci musicon cae aranjoin por ensembloi. Ec, multae conatae poetoi petis Emelie Zumsteg musicigi siain textoin. Eble Emelie Sumsteg ancau activis kiel verkistino pri muziko, quancam ne povas esti atestita con certezo. Reumann scribas, Si estis considerata sen contesta autoritato en Stuttgarto en la campo de musico. Si havis grandan nombron da studentoi cae laboris en la musica popola giornalo. Sia nomo aperas en la redaccio. Tio montras che sia vocio havis grandan peson en la musica vivo de la urbo. Sed Emilie Sumsteg ne povis sequi la pagion de sia respectata patro qui el componisto componado shainis esti pli luxa agado Lau redman se on irrigardat shian agadon, qui iris de componado kai publica concertoi concerto gis directado kai instruado oni deva ser la kialon de ti ci de tio certe estis economia i kialoi Emilie Sumsteg, restis fraula cae devis perlabori. Do, kiel voce cae pian instruistino, si subtenis sin per music leccionoi cae ancau kiel gvida membro de la Societo de Classica Ecclesia Musico. Sed, shaine, Emilie vidis tiun rolon kiel shanson javi edukan kaj gusto forman efikon. La bon concertoi en Stuttgarto en la unua iardecoi de la degnaua jarcento montras la play of de operezza iarioi de italai componistoi kiel Joaquino Rossini prescau neniam estis vercoi de Haydn, Mozart, Weber au Beethoven en la programo. Emilie Sumsteg changis tiun tendenzon orientante la publican guston per exercado cae presentado de operoi cae oratorioi. La laboro de Mille Sumsteg estis considerita tre noviga cae creiva por tiu tempo. Siai componajoi successas montre multe da originalezzo cae subtilezzo ciui multe foie ricevis laudoin. La qualito de sia vocio estis reflectita en laudazzo de sciai componajoi quiui foie postulis pli largem vociam gamon olcutime. Ec de tiam, sia laboro estis proxime examenita cae laudita pro sia creiva liberetso cae rigardita quiel eble influo sur aliai componistoi quiel exemple Franz Schubert.